evariste nzi ko banyanka François Kimana ari muhinga bw'ivyuma ndabahaye kaze muri ano makuru avugwa kuri uno mugoroba dohera ku myonguru nkuru ziyagize na uremenye bitumye ariko buramatari w'intara c'ibitoke yahagaritse kuri uno wa kabiri rugendo gucegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka mu makomine atatu agize iyo ntara yo mu burengero bw'igihugu ku makuru ajanye n'amagara y'abantu kuri rino genekerezo rya mirongo na rimwe rusama ni umunsi wahariwe kutanywa itabi abatarinywa bagasaba leta gushira itegeko rikingira abadatumura ako gatabi nayo abahurikiye mu masendika sinapana SNTS bagabisha guhagarika kuva ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatandatu buca dutangura kwakira mu bitaro bya leta byigenga mu by'ubutunzi abivuza kuri za karata za mituweli turere kuko ngo nabo batazivuriza ko kandi batanga intererano haraheze imyaka ibiri nayo abagendesha amapikipiki inguruza abantu mu ntara ya Gitega baridogera itegeko ribasaba gutanga amafaranga ibihumbi mirongo itatu yo gusiga irangi riranga ayo mapikipiki kandi bitwara yari munsi y'ibihumbi cumi bitarenga ntibirenduka n’ibirenguke sanga ikaze murano wakuru sangwa muri sanze kuri radiyo nsubire ndabifurize mwese umugoroba mwiza aho muherereye ubu naho idonido jyana makuru urugendo gucegera ca mbere c'umukuru w’inamashinga amateka y'u Burundi rwari rutegekanijwe kuri uno wa kabiri mu makomine ya Rugombo Buganda na Murwi y'intara c'ibitoke gwasibijwe n'uburongoye iyo ntara Joseph Teriteka uwo mutegetsi twamuronde kenshi kugira tubwire icatumye rugendo ruhagarara yagumya twishura ko aza kugira ica bivuze ko hanyuma kandi ko yari mu nama Kinama urwo rugendo mu gihugu hagati gwa gato rwasa ni rumwe mu ngendo abashinga amateka n'abakenguza amateka barimwo muri kino gihe cy'akaruhuko k'abashinga amateka n'abakenguza amateka ku kwezi kwa gatanu bamwe mu banyagihugu bo mu ntara c'ibitoke ntibashinye ingene urugendo rw'icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka rwasibijwe ku runo wa kabiri atansiguro zitanzwe bashikiriza ko ivyo bisigura ukwishira n'ukwizana bida bitubahirijwe mu Burundi reka tubatega jo twari kwaronse amakuru atwara yuko eh, mushinga amateka gwa sagato ikigara cya mbere cy'umukuru n'amashingamateka aza kugendera intara ya Cibitoke yari asanzwe yatanga kugendera ku munsi w'ejo uyu munsi hari amakumi na yateza kugendera kuri uyu munsi tumaze Abo rero ni bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke batashimye ingene urugendo rw'umushinga amateka agatorwa sagwa sivye ku runo wa kabiri witwa Ramadane baranyatse atwara imwe muri za modoka rizunguruza abantu mwishira hamwe volcano yarahagaritswe n'igipolisi cigendereza mu Kayanza kuri uyu wa mbere avuye Kigali mu Rwanda imodoka imodokari yaratwaye yaciye ibandanye itwarwa n'umushoferi avuye ingozi ku biro vyishira hamwe volcano nyene nkuko twayibwe yabwiwe na bamwe mu barongoye iryo shirahamwe Ramadan baranyatse akaba avuka muri zone ya Buyenzi hano mu gisagara ca Bujumbura mu makuru ajanye n'ubutungane naho hari umufaso ni wo muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura yibaza igituma ubutungane butamutunganiriza ndayizeye Capitoline yaratsindiye itongo ry'umuryango wiwe nkuko abivuga kuva imbere y'amagume yo mu gihe kimwe magana na gatatu none ngo byaragoranye ingene barimushikiriza Uburero rero ngo afise umutekano muke uva kuri iryo tongo ubu inkuru y'intara ya Bujumbura yategerezwa kumushikiriza n'inkuru tubaza Blaise Celestin yo kubwayo niho rero baca bahitana imipanga n'imihoro n'iki bagira bangandagure cyumva rero ko kandi ushobora kugandaguga umwanya ari wose ubu nk'ubu ngenda nyegeye naje gushika umufaso nitwa ndayizeye Capitolina wo muri commune Sare mu ntara ya Bujumbura akavuga ko atamutekana afise kubera itongo yatsindiye ariko atarashikirizwa iryo tongo yatanguye kuritsindira kuva mu gihumbi kimwe amajana 1992 jewe na na urubanza nararutsinze mu masentare yose kiretse sentare y'intango kwico genda waruburanye yari databukwe nawe akaba yari mutama umwuga wanje nawe akaba yarapfunzwe naho rushize muri centre nkuru y'igihugu ni nukuri nararuwandanije ndarutsinda baca barirukanga rero muri gasambura manze rero centre gasambura manze heza kugwihweza tonga urubanza baruca hari muri kabiri hanyuma intambara rero ikitera atakari muri karashingwe nyuma yaho centre y'intara yaratumye sentare y'intango kuri mushikiriza ibikoze aho baburana bavyura izindi manza ngo asubira kubatsinda umukuru wa senta ati ntangorane hacyandika umukuru wa senta ari intango aragenda arashikiriza iryo tungo arinshikirije rero mu nyuma subiyeyo bukeye ngiye kuraba akarimbi senta yaranshingiye ko bakubahirije ndabe naho nahunze mva niho rero cye basara barahuma abo bantu bagigaruriye ngo ntibigeze baburana ngo urubanza nirusubigwemo rurasubigwamo kandi karimbi karakomezwa asaba ko ubutungane bushyira mu ngiro urubanza kuko ngo iyo dosiye umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane bayizi kandi ngo basabye ko bamushikiriza itongo n'umukuru w'igihugu yashyize kwako yararondeye abagwiga mugabo gushika uyu munsi sindarishikirizwa ndi mu gahinga ndiko ndayerera gasambura manza yaranyarikiye na na na, na jije president wa gasambura manza arandikira procureur ko ashobora kuja kunyubahiriza muri iryo tongo ryanje bamaze kugarukira gatata taco bakoze nico nsaba jiwe nsaba ko bonshikiriza ivyanje nkareka gupfa nangara kandi umukuru w'igihugu mfise ikete yiwe ngaha mfise niya ministre ngaha y'ukunyubahiriza mugamo nsinshikira ivyanje abana banje bakaba bari mwibara Ndeze Kapitolina akibaza igituma sentare y'intara ya Bujumbura yamye kwega amaguru kuva kare ntimushikiriza iryo tongo senta nkuru y'igihugu ntabwo bubasha kubwigira ububasha iba yaraje kuko n'ibyo yakoze ntibabyubahirije urumva iyo grande distance ntishikiriza ngo ikure ibintu mu nzira none ko hasigaye kugira execution gusa itongo barishikirize n'akarimbi kashinzwe mu butungane bavuga ko iyo dosiye bayizi kandi ko bazogira ico bayivuzeko Blaise Celestin ndiho ndiho kubgayo mukanyide turatandukira yavugwa mu butunzi Isa kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo irindwi rusamu n'umwaka Burundi nibwo burongo urwego ruhurikiyemo abagwizatunga bo muri Afrika y'ubuseruko mu kiringo cy'umwaka mu kiganiro abarongoye urwo rwego bahaye bamenyesha makuru kuri uyu kuri kabiri bamenyesha ko harimwo gusesha amatagisi ibyo bita harmonization mu gifaransa ikoni nije imbere arongoye ishira hamwe CFCB urwo rwego rwa East African Business business council aratubwira imwe mu migambi bafise imigambi mikuru mikuru tuzokora ni kubandanya kuraba porogaramu zerekeye ko iyo integarasiyo kandi kominete murazi yuko yaciye muri icyo bita inyodwaniyeri ubu nawe ikaba igeze muri isoko rusange icyo bita mu gifaransa marishe kome mu gikorwa tuzokora ni uko kuraba yuko byategereza gukorwa imigambi yafashwe ku rwego rw'abakuru b'igihugu iyo migambi yashyizwe mu ngiro mu byerekeye iyo niyo duwaniye eh, n'ibyerekeye iyo soko rusange hanyuma rero tuzokora eh, gukomeza ubwo rwego rwa East African Business Council eh, mu kwigisha abakozi bakorayo no kubaronsa uburyo kugira ngo bakore akazi neza hariho imigambi myiza imitahe muri bihugu bitanu tuzokorana cyane rwose na Kitariya ya East African Community kandi murazi ku Burundi baronse amahirwe y'uko ari bwo butwara regionale wa East African Community abava mu Burundi tuzofashanya nawe tuzofashanya n'abandi bose kugira ngo East African Community itere imbere n'igihugu cyacu gitere imbere muri iki gihe iryo shyirahamwe rya afurika y'ubuserikuru rikaba rigizwe n'ibihugu bitandatu ari Burundi u rwanda tanzania kenya Uganda na sudani y'epfo haribonekeza ubukene bw'isima bita ko mu budandarizo bwayo buri mu gisagara ca bujumbura muri no minsi abadandaza iyo sima bavuga ko izindwi zirenga zibiri taboneka neza muri kino kiringo giciro cy'umufuko wayo bariko barakora bahomba kuko bobo baba barishe hakiri kare kugira bayironswe ubu bakaba baheraniwe arakoze Oben nkuru kuri vyujejwe ububiko logistique mwishirahamwe buseko aremeza iryo kenagisima akavuga ko ryavuye ku bikorwa byo kunagura no kwagura iryo shirahamwe Olivier Bitihari agahumuriza abo badandaza ko kuva ku wa gatatu w'indwiza isima izoba yasubiye kuboneka tuva ni bujumbura dukubitire mu ntara ya gitega habunguruza abantu ku mapikipiki mu ya gitega basaba kumenyeshwa iyo amafaranga ibihumbi mirongo gusiga ku mapikipiki bakoresha aja na rirya ngo babyikoreye byo batwara ayari munsi y'ibihumbi icumi jadonzi tungarongo ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki muri iyo ntara ya gitega avuga ko ari tegeko ryo mu bushyiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu n'inkuru tubaza Arthur tukabawushi mu ntara ya gitega amapikipiki yunguruza abantu asize akarangi k'umutoto ubenje n'indome zirabura zerekana igituro zihagarara ko na komine zivamo nk'uko abo bakora ako kazi ko kunguruza abantu ku mamoto babivuga ngo kuva mu nzu iheze hari abakora mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ku mamoto mu ntara ya gitega baza barabahagarika bakabatwara mu kigo cya santire jene kiri igitega ngo aho naho hari abariko barazishyira ko ibyo bimenyetso ngo kandi baca bariha amafaranga ibihumbi mirongo itatu ubutayafise agaca asibye moto yiwe muri icyo kibanza akagaruka kuyitora ari uko ayazanye agaca aronswa igitansi cy'ishyirahamwe ryatsindiye iryo soko ryo gusiga izo pikipiki ariryo aribe abo bunguruza abantu ku mapikipiki bakavuga ko ngo ayo mafaranga ari umurengera ngo kandi bobo babyikoreshereje bikoresha ku yari munsi y'ibihumbi icumi bagasaba kumenyeshwa icyo ayo mafaranga azoja gukora n'aho azoja urongoye ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki igitega jado zitunga avuga ko bariko bakora icyo gikorwa cyo gusiga ayo mamoto mu ntara ya gitega ngo bariko bagikora mu gihugu cyose yamenyesheje ko ngo baje bafise urwandiko bw'umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu ngo rubemerera gukora icyo gikorwa yongeye aravuga ko icyerekeye igiciro cyo gusiga ayo mapikipiki atacyo ivuga ko ngo cyobazwa bene gukora icyo gikorwa akavuga ishyirahamwe alibe wamenya ko mu ntara ya gitega abanywanyi b'ishyirahamwe ryo kunguruza abantu ku mapikipiki barenga igihumbi bitatu mu gihe mu gisagara cya gitega baba amajana umunani Arthur kazabushi gitega radio isanganiro isanganiro inama isumbi ubu dutandukire gisata c'amagara y'abantu ku isaha imwe n'iminota 13 muri studio za radio isanganiro amasendika y'abakozi bakora mu gisata c'ubuvuzi sinapana na SNTS bamenyesha ko guhera itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu amakarata ya mituwere azoba ahagariswe gukoreshwa mu bitaro vya leta bimwe bifise autonomie de gestion mu rurimi rw'igifaransa niyo nkuru Fidèle icegera c'uburongo ya sendika Sinapa avuga ko iyo ngingo ifashwe kugira bagaragaza akababaro bafise kuko bamaze imyaka ibiri batavuzwa na mituweli kandi batanga intererano reka tumukurikire ishyirahamwe mituweli ritabaye zigishyira ibidodo ku makarata y'abakozi bo mu bisata by'ubuvuzi bitaro n’ibindi batanabigenga aho rero byaciye bituma abakozi batavuzwa cyangwa bavuzwa nabi nabi aho bakorera gusa hano utanga akarorero nk'abakozi bakora mu gisata cy'abavura indwara zo mu mutwe bitwa kwa rozane barekuriwe kwivuza iwabo gusa kandi atarabasazi aho rero twaciye dusanga abakozi bo mu buvuzi batakivuzwa kandi mituweli ibandanya buri kwezi buri kwezi yakira amakotizasiyo y'abo bakozi murumva harimo n'ubusuma ubu rero twaragerageza imibonano myinshi cyane atanda kimwe yashyitseko yaba amanama yabereye muri mituweli yaba amanama yabereye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yaba amanama yandi abakozi bagirisha iki ndetse n'amanama bakoresha ko abakoresha nabo b'ibyo bitaro barafite izo ngorane abakoresha babandanya batanga amakotizasiyo y'abakozi buri kwezi hanyuma abakozi bakabona ntibariko barapfuza abakoresha rero nabo nyine bari barafashe ingingo barumvikana mituweli iranga ubu rero abakozi bafashe ingingo y'uko bagiye nabo gufata ingingo guhera itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu ni ukuvuga yuko abakozi bose bandi barose ibyo bidodo nabo muri ibyo bitaro babona yuko batokwakirwa gushyika abandi nabo abanza bakenerwa ibidodo abantu bose bazoza kwivuza bisigura yuko bazaba bashobora kurihigana kwigana nabo nk'uko natwe biriko bigenda ubwa kabiri ni ingingo y'uko abakozi bose ba mituweli bazoca bava muri ayo mazu bakoreramo mu bitaro babise bakinjure ko na kare natwe biba bariko baratumarira icya gatatu ari naco ca nyuma ni icuko mituweli ubwayo itegerezwa kuvugana hanyuma hakafatwa ingingo y'uko ujya muganga ariko aravura umukozi yakotije kwa mituweli ujya mu foromakazi ariko aravura umuntu wa mituweli twumvikane ingene birihwa biharurwe muri mituwe de la fonction eh, batumenyesheje ko ubwo rwandiko rwasohowe n'ayo masendika barubonye ariko kuhakirikare kugira ngo bagire icyo bashikirije nabibabwiye mu nshamakirano makuru kuri uyu wa mirongo itatu na rimwe rusama ni umunsi mpuzamakungu hariwe kutanywa itabi bamwe mu baridandaza bamenyesha ko ari urudandazwa rusanzwe abasanzwe barinywa nabo bakamenyesha ko ribafitiye akamaro kuko ataco bashobora gukora bataritumuye aho ni mu gihe abatarinywa nabo bamenyesha ko itabi rifise ingaruka mbi ku buzima bwabo bagasaba leta gushiraho ingingo zotuma ingaruka mbi zitabi zidafata batarinywa ni nkuru ya Jean Marie nibigira asanzwe imenyereza kuri radio isanganiro Bamwe mu badandaza bitabi bamenyesha ko ari urudandazwa nk'urundi kuko rubabeshejeho n'imiryango yabo. Abasanzwe banywa itabi nabo bamenyesha ko itabi ribafitiye akamaro kanini kuko ribongereza ingufu mu bikorwa bitandukanye ko mbere iyo batarinyoye bataronka agatiro. Turafanywa cyane gose nibwo buzima bwose gukuru nkaje narinyoye imyaka cumi nindwi mu 1968 geze no munsi gihe ntarirose nta mahoro ndonka naho nugenda gukora sinoja gukora arico nakora sindagikora ngo kiranguke narose iryo tabi. Nyene muvyeyi wanje yarariri umutima nacyo gituma ntoriheba kugeza runo munsi ndaribuze nta mahoro ncangwara abasanzwe batarinywa nabo bamenyesha ko itabi rifise ingaruka mbi ku magara y'abantu je ntaryonwa narigeze kurinwa hama ndariheba naragwaye igituntu ndabona ingaruka y'itabi abantu barinywa kenshi n'umubiri urahinduka kandi yari kunwereye n'impande urumva ko ubuze amahoro mugabo nuko mbona politike yo kurwanya itabi aha iwacu biri kure gose kuko abarinwa bararinwera mu bantu baricururiza hariho hose iyo politike je mbona ko umenga iri kure kuko ahandi hoho mbona bashi kubishyiraho nk'ahantu kure bakarinywera ahantu kure ariko ino mbona umenga ntibirashoboka mukamenya ko itabi risanzwe rihitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi amajana atandatu ku isi abasanzwe batanywa itabi bagasaba leta gufata ingingo zotuma ingaruka mbi ziterwa n'itabi ko. jean marie ntibigira arakenuye indwara rero zituruka ku kunywa itabi ngo ndagura ngo azimare nk'uko bivugwa na muganga nkuru nziza inosa akavuga kandi ko nyinshi zidakira agahamagarira abakiri bato na cyane cyane urwaruka kuryirinda yavuganye kuri telefone na clarine nkuru nziza no kuruhema nabi agacakurikira indwara zo amaso indwara ah, zo n'ingoga indwara z'umurindi w'amaraso ni ukuvuga hypertension no kuziba imiringoti y'amaraso gushikaho amaguru n'ibindi bihimba bimwe bimwe babica ku bagabo ari amakanseri atandukanye amakanseri yo mu kanwa yo mu mihogo no mu mahaha reka n'ahandi n'amafigo bakenyezi n'amakanseri y'ibere n'amakanseri y'igitereko ugasanga no ku bagabo buto zabo ntizishobore kumera neza ku buryo bashobora kubyara ingurukizi rero ni nyinshi cyane cyo gituma uwo munsi mpuzamakungu utegerezwa gukorwa muri mu bushikiranganji wafashe icivugo waruka ntukanywe itabi kandi ntukaritumurire ku bandi uti kubera iki ni kubera iziza guhona zira mu ruhongore kandi umuntu wese yanyoye itabi yarinyoye akiri muto kubera iki agakuku ushaka kumera nk'abarinywa bakuze canke gukurikiza ingeso mbi z'abaririmbyi abaririmba banywa itabi ibyo byose bigatuma urwaruka rurihurumbira ni ngaha amakuru twari tubateguriye dushimiye mwese mwari mwayakurikiranye nshimira kandi na François Akimana remwe rw'ivyuma varisito nziko banyanka nije nabashikirije reka kugira ijuru ryiza mwese murakoze